โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนันเตมยังพุทธานุสตินยังกะโรมาสสมนุปันนภะคะวันตังเอวังปัญญานโนจิตตังโตภะพุทธโต สิเตเตโตภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเอจาจาระสัมปันโนสุขโตโนทวิโต อนัโตตาโรภูริสธรรมตาลจิสันตาเทวมนุสานังพุทโตภะคะวามิอันตมยังพุทธาทิฏฐิติงคโรมัสเสงพุทธวารามันตวัตตาทิคุณาทิโยโส สุนตาพิยานัการุณาอิสมาประตันโตโอเตติโยตุชนะตังกัมมลังวัตุวันนามังกัมมลังเทระพาจิเนตัง วตัวโยสัมปปานินางสรณังเกมมุตตมังปันธมานุสติทานัง วันทานิตังสิเรนังพุทธัสสะอัสสมิทาโสภะพุทโธเมตตานิปิสโล คนโตสุขันตปานาจวิตาตาจวิตาสเมโพธัสมมิยาเตมิตริเกมิตังจิตังวันทันโตหังจเวสามิโพธันเทวสุโมิตัง มันติเมตรนังอันยังพุทโธเมตรนังวรังเอเมนะตังจวัตเตนวัตเกยังสัตตุตาสเนพุทธังเมวันธรรมาเนทยังปุญยังปัสสุทังอิทัง ปะเมปิอันตรายาเมมะเยตุงตัเกจโยธางอาเยนวัจายวัจเจนตาวาพุทเตกุกรรมังปกตังไม่ยายังพุทโตปฏิทังนสุอาชยังตังสารันเตสังบริตุมาพุทเธอรนตมยังธรรมานุสติมยังกรุมเส สวัสดิ์ตัวสัพพวัตตาธรรมโมสันเตียมิโกอัคคาลิโกเอมิปันติโกโอปัญญาิโกปัญญาตังเวทิตามโมปิญโยติติสัมปมยังสัมมาทิฏฐิสิงสารมัสเต โยภวเตนะสรโยโยมาปะปะปะปะริยาทิวิโมปะเปโรอมโมกุโรตปัตนาตะตะตอริตาลีปันธามหังสมหรังวรธรรมเมตัง อัมโมยวัตตังปะปานินังสรณังเกมมุตตมังตัวจิยานุสติทานังวันตามิตังสิเรนังธรรมังสาอังสมิตาโตวะธรรมโมเมธามิเกตโร ธรรมโมตุปัจจคาตาจวิตาตาจยิตาสเมธรรมะตาหังมิยาเทมิตริรังเยวิตังจิตังวันทันโตหังเจริญสามีธรรมะเตวตุธรรมตา นันติเมตรนังอัญญังอัมโมเมตรนังวรัง เอเตนะสัจจวัจเจนวัจยังปัสสุตตะเนธรรมังเนวันธรรมังเนนยังบุญยังปัสสุตังอิทา สัพเพติอันตรายาเมวะเรตุงทัพระเตสัสังนาเยนวัจจะยวเจตสังวาธรรมเนกุกัมมังกัปตังมยายังนัโมปฏิกันหตุอัจยันตังอารันเตเรตังวริตุงวะธรรมเมธรรมธรรมยังสังฆานุสตินยังกรมัสเส ปัจจุบันโยภะคะวะโตสาวกสัมโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆปามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆ ชาจิตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริาบุคลาเอสัพพะวัตโตสาวะตกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญญริกรณิโย อันโรตรังบุญยังเอตังโลกังสาทิทั้งพลยังสังฆารติจิติงกรุมัสเองธัมมันตัวสุปฏิปันติคุณาติโยตัวโยตามยิโตอริยภูมิรัตตังกเตตัว สิลาพิธรรมมปะวราสยกายกิโนวันนามะหังธรรมริยานักนังสุตตังสังโฆยวันตังปะปานินังสารนังเกมะมุตตะมังสัติยานุสติกานัง วันตามิตังสิเรนัง สัมปัสสะมัสสมิทาโตวัสัมโพเมสามิเกตโรสัมโพตุปัสสะปาตาจวิตาตาจอิตาสเมสัมปัสสะมิยาเตมิตริลังเดวิตันจิตัง วันนันตัวอังจะเดือสามีสังกาโตปฏิปันนตังนาทิเมตระนังอันยังตัมโอเมตระนังวรังเอเตนะสัญจวัตเจนวัตเยยังตัสสุตัสเม ตัมขังเกวันธรรมังเดินยังปุญยังปัสสุตังอิทัสสังเกปิอันตรายามิมเหสุงสัจจเตจตังกายนวาจายวเตสาวาตั้งเจกุกรรมังปะตังมยายังตั้งโกปฏิกรรมอสุอัตยันตัง s า r a n g terlesang oleh semua s a

¿no?

วิโตพระจนบงแดนใดพระธรรมรงพระสาสตรงก็จำรุนด้วยเดชดิสาพาะบิดาอนุกุล วิสยีภูตายายังธรรมนิยามาตาอนิจตาทุกขตาจะสะพเพสังจานัตตา ปัสสะปะกาตะกังสุตังยังสัมพุเทนะภาสิตังสาธุนางญาณจาเรนะยะธาพุเทนะเทสิตัง โยนิโสปฏิปัติยทังตังสุตันตังธนามาเส

ฏิปทังนันตาปิญญาตุขาปฏิปทังกิปาปิญญาสุขาปฏิปทังตันตาปิญญาสุขาปฏิปทังกิปาปิญญาตัสมิงสมัยปัสโสติอวิเค สรากตเมตรรมากุสรายสมิงสมาเยโลกุตรังชานันภาเวตินิยานิกังอปัจจยคามิงทิติคตานังปะหานายะปัตมายะภูมิยาปติยาวิตากวิจารานังโ ปัสมาตุติยังชานังตติยังชานังจตุทังชานังปัตมัญชานังปัญจมัญชานังอุปสัมปัจวิหารติทุกขาปฏิปทังทันทาปิญญาทุกขาปฏิปทังกิปปาปิญญาสุขาปฏิปทังทัน ันธาปิญญาสุขาปฏิปทานกิปปาปิญญาตัสมิงสัมเยภาโสโหติอวิเคโปโหติเมตัมมากุสลากตเมตัมมากุสลายสมิงสัมเยโลกุตรัญชานังภาเวทินิยานิกังอป จจยกามิงทิฏิคตานังปหานายปตมายภู นิยาปฏิยาวิเวเจวกาเมหิปตมัญชานังอุปสัมปัชวิหรติทุกขาปฏิปตังทันตาปิญญังสุญญตังทุกขาปฏิปตังกิปาปิญญังสุญญตังสุขาปฏิปตังทันตาปิญญัง สุญญตังสุขาปฏิปตังขิปาปิญญังสุญญตังตัสมิงสมเยภัสโสโหติอวิเคโปโหติอิเมตัมมากุสลากตเมตัมมา กุศลายสมิงสมเยโลกุตรังชานังปาเวตินิยานิกังอปัจจยกามิงติติกตานังปหานายปัตมายภูมิยาปา ติยาวิตากวิจารานังบุปสมาทุติยัญจานังตติยัญจานังจตุทังจานังปตมังจานังปัญจมังจานัง สัมปัจจวิหารติทุกขาปฏิปตังทันทาปิญญาสุญญตังทุกขาปฏิปตังขิปาปิญญาสุญญตังสุขาปฏิปตังทันทาปิญญาสุญญตังสุขา ปิปตทังคิปาปิญญังสุญญตังตัสมิงสมะเยปัสโสโหติอวิเคโปโหติอิเมธัมมากุสลากตเมธัมมากุสลายสมิงสมะเยโลกุต ตรังจานังภาเวตินิยานิกังอปัจจยตามิทิติคตานังปะหานายปะตมายภูมิยาปะ ติยาวิเวเจวกาเมหิปัตมังชานังอุปสัมปัจวิหารติทุขาปฏิปตังทันทาปิญญังอาปนิหิตังทุขาปฏิปตังกิปาปิญญังอาปนิหิตังสุขาปฏิปตังทันทาปิญญังอาป ปนิหิตังสุขาปฏิปตังกิปปาิญญังอาปนิหิตังตัสมิสัมเยปัสโสโหติอวิเคปโหติอิเมตัมมา กุศลากตเมธรรมากุศลายสมิงสมเยโรกุตรัญชานังภาเวตินิยานิกังอปัจจยคามิงเทติคตานังปะหานายปะธมายภูมิยาปะ ธิยาวิตากวิจารานังบุปสมาทุติยังชานันตติยังชานันจตุทังชานังปฐมังชานังปัญจมังชานังอุปสัมปัจวิหารติทุกขาปฏิปทังทันทาปิญญังอัปปนิหิตังทุกขาปฏิปทั ังกิปากิญญังอาปปนิตังสุขาปฏิปทังทันทาปิญญังอาปปนิตังสุขาปฏิปทังกิปาปิญญังอาปปนิตังตัสมิงสมเยปัสโสโหติอาวิเคโปโหติเมตัมมากุสลากตเม ธรรมากุศลายสมิสมเยโลกุตรังชานังภาเวตินิยานิกังอปัจจยคามิงติฏิคตานังปหานายปัตมายภูมิยาปัติยาวิวิเจวกาเมหิปัตมัญชานังอุปสัมปัจจวิหารต ติทุกขาปฏิปทังทันทาปิญญังฉันทาติปัตตยังวิริยาติปัตตยังจิตตาติปัตตยังวิมังสาติปัตตยังทุกขาปฏิปทังกิปาปิญญังฉันทาติปัตตยังวิริยาติปัต ตยังคิตาธิปัตเตยังวิมังสาธิปัตเตยังสุขาปฏิปทังทันตาปิญญังันตาธิปัตเตยังวิริยาธิปัตเตยังจิตตาธิปัตเตยังวิมังสาธิปัตเตยังสุขาปฏิปทังกิ ปาติยังฉันตาดิปาเตยังวิริยาดิปาเตยังจิตตาดิปาเตยังวิมังสาดิปาเตยังตัสมิงสมเยปัสโสโหติอวิเคโกโหติหิเมธรรมากุสลากตเมธรรมากุสลายสมิง สมเยโลกุตรังชานังภาเวตินิยานิกังอปัจจยคามิทิติคตานังปหานายปัทมายภูมิยาปัติยาวิตากวิจารานังบูปสัมมาทุติยังชานัง ตติยังชานัง จตุทังชานังปัทมา มัญจานัง ปัญจมัญจานังอุปสัมปัจวิหารติทุกขาปฏิปตังขันธาปิญญังฉันตาติปัตเตยัง วิริยาติปัตเตยัง จิตตาติปัตเตยัง วิมังสาติปัตเตยัง สุขาปฏิปตังขีปาปิญญัง ฉันทาติปัตเตยังวิริยาติปัตเตยังจิตตาติปัตเตยังวิมังสาติปัตเตยังอัตุกมัสุขาปฏิปทานตันตาปิญญังฉันทาติปัตเตยังวิริยาติปัตเตยังจิตตาติปัตเตยังวิมังสา ติปัตตยังอตุธรรมสุขาปฏิปทังขิปาปิญญังฉันตาติปัตตยัง วิริยาติปัตตยังจิตตาติปัตตยัง วิมังสาติปัตตยังตัสมิสมัยเยปัสโส โหติอวิเคโปโหติ อิเม ธัมมากุศลสัพพัญยุตยานังอิจันตัวอาสวัตพยานอิทิธรรมังอนุปัตตัวอิติมนตังนามามิหังติดินโนยโยวาตถุกมหา ตินนางโลปานมวลตมวตินโสภูมีอติกันตัวตินนางโอคังนมามิหังปีปิโยเทวมนุษสานางปิโยพระมานนมวลตมวปิโยนาคาสุปันนานางปิอินตริยังนมามิหังโสโสภาวิรตาจิตตัวโยโสปม มาสวยสัตเลียวเกียสวยปาปาเตปมวนเอ็นตัวสวยประวันนำนำมามีอังปา ปจิตาเยนสัตธรรมาภะขมาเตนตาจินาพยิสัตเตปหาเสนตัวพยาสันตังนมามิหังคาคมิตัวเยนสัตธรรมมัวขมาปิตัวสตเทวกังคัดจมานสิวังรัมมังขมยาตัมมังนมามิหังวาวานา ัมิโยตันหาวาจังภาสติอุตตมังวานนิพพาปนัน ยวายมันตังนมามิหังอาอนัสสาสตสัตตานังอัสสาสังเทปิโยชิโนอันนตคุณสัมปันโนอันตคามิระมามิหังราระัตนิพพานสัมปันเตระตัวโสสัตกมัวจเนรมาเตเตทสัตเตโยรนาจาพา งนมามิหังหังหันยเตปาปเกธรรมเมหังสาเปติปรังจนังหังสมานังมหาวีรังหังนปาปังนมามิหังสังสังกตาสังกเตธรรมเมสัมมา เทเสสิปานินางสังสารลังสังวิกาเตติะสัมพุทธังนามามิอังมามาตาวปาสิโตสัตเมมนัตัดเตปมัตติโนมานิโตเตวสังเตหิมานะนังนามามิหังสังสังจะยังมารมิงสัมมาสันจิตวาสุขมาตโนจลาน นังจยัตัตตวาสันตคามินมามิหังพุทธพุทธิตวาจตุสัจจานิพุทธาเปติมหาชนะพุทธาเป็นตังสิวังมัคคังพุทธเศษทังนมามิหังตัวตัวติราเกจะตัวเศษจะตัวติโมเหจะปานินางตัวตาสว่างมหาวีรังตัวจะ เกละสังนมามีหังวิวิวิเกวะสัตธรรมาวิจิตตวะธรรมเทศนาวิเวเกติตติตโตโยวิธิตันธรรมนมามีหังจาจาติธรรมมัวจราธรรมมัวจาติอันตัวปปาสิมัชาติเศษเทนพุทเทนชาติโมหังนมามีหังจาจยเต ปุญญาสัมปาเลจะเยหิสุขสัมปหังจะชันตังปาปะกรมมานิจะชาเป็นตังนมามีหังละนมิตาเยนนิพานังรักขิตังโวกสัมปะทังระจาโทสาธิเกระเสระหิตังตังนมามีหังนา มิโตเยวะพรามเมหินรักเทเวหิสัพพันาทันตัวสีหนาทังโยนาทันตังตังนมามิหังสังสังคาเรติวิเทโรเกสัญจานาติอเนจจะตัวสัมมานิพานสัมปัตตัวปัมปัสันตินมามิหังปัมปัมคเตโพธิสัมปาเลปสัต หัวโสสเทวเกปัญญาญาณสมุหติปสันนตัมตังนมามิหังโนโนเทตินิระยังพันตังโนจะปาปังอปาระยิโนสมุอัติปัญญาญาโนนตัมมังนมามิหังสุสุนตโรวรรูเปนะสุนตโรธรรมภาสเนสุตุทัสสังติสาเ ติสุขตันตังนมามีหังคาคัจฉันตัวตัวกิยังตัมมคัจฉันตัวอมตังปะตังคตัวสัวสัตตมัวเจตังคตัญญาณังนมามีหังตัวตัวเตนตัววร ธรรมเมนะตัวสัทธาเนสิเววเรตัวสังอาตาสิฉันตูนะตัวรจิตตังนมามีหังโลโลเพจะหาติสัมปุตัวลวงเกษตรคุณาตะลัวลัวเพสัตเตจะหาเพติลัวประสันตังนมามีหังกากันตัวโยสัพปสัตตานังกัตตวาทุกขะขย ยังจิงกเถนตัวมัทุรังธรรมบังกถาสันหังนมามิหังวิวินยังโยปกาเสนติวิธรรมเศตวัตโยปเววิเศสัญญาณสัมปันโนวิปัสันนังนมามิหังทูทูเสสัตเตปคาเสนตัวทูรตาหานังปกาเสติมิปานมาขมาทูสหา านมามิหังอาอันตามชาติจลาทีนังอากาสิปตุสโมหันเนกุสา ิเตนะอัสสาเสตังนมามิหังนุนุ เตติราชจิตานินุคาเตติปรังชนะนุนาอัตถัมมนุษสานังนุสาสันตังนมามิหังตาตโนติกุสลังธรรมังตโนติธรรมเทสนังตันหายวิลานันตานังตันหาคาตังนมามิโรโร เสนเตเนวะโคเตติโรเสเนวะนกุจติโรทานังสาธา ทีนางวลทสันตังนมามิหังปูปุนันตังอัตตโนปาปังปุเรนตังอัสสปารมีปุญญาวันตัสราชาตะปุตตะปูตังนมามิหังริริปุราทิภูตาวริปิยาปฏิหันยติริตังตัมมังนกาเลทาริยวังสังนมามิหังสาสมา ปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโรจินวัสยามปูญาณสัมปันโนสนหวาจังนมามีหังมามาโตัวสัพพิตานิทวิตวาปิสเทวะปังปังโตอมตังเทมังทันตินตริยังนมามีหังมามาอุสา เอนะสัมพุทโธมหันตังญาณมาค มิไม่ตังนรเทเวหิมโนสุทธังนมามิหังสาสาลังเทติตสัตตานังสาเมติธรรมตังปะทางสารถิวิยสาเรติสารธรรมังนมามิหังราธรรมตาริยสัตธรรมนัมมาเปติสนสาวกังลัมเมฐานเนวสาเป็น รณะอันต ังนมามิอังติโยวรเนณิปาเนติเรธาเนสสาวกวติรังทานัง ปตาเสติติตาธรรมังนมามิหังสัตตธรรมังเทสยิตวานสันตังนิพพานปาปกังสมาหิตังสสาวปังสันตจิตตังนมามิหังฐาฐานังนิพพานสังขาตังฐานเนนาทิกตัวมุนิฐานเนสัพกสิเวรังเมธาเป็นตังนมามิหังเท เต็มตัวโยสัตสนิพพานะ เทวมนุษสปานินางเทนตังธรรมวรังทานังเทวเศษฐังนมามิหังวะวันตราพังวันตะตัวสังวันตะัวหังอนาสวังวันทิตังเทวปรับเมหิวรังพุทธังนมามิหังมามหตาวิระเยนา ปิมหันตังปารมิงอากามนุสเทวปัมเม หิไม่ตังธรรมมามิอายุนุนาธรรมังปกาเสโตนุตนัตายปาปะนุนาทุกขาทิปันนานานุภาปิตังนมามิอังคาสาวกานานุภาเสติสารตังเมจปานินังสารตัรมามนุสานสาสิตังตังนมามิอังนา นันทันตัววรสัตธรรมินันทาเปติมหามุนินันทะภูเตหิเตเวหินันทมิยังธรรมามิหังพุทธุจิตาริยสัจจานิพุทธาเปติสเทวะพุทธญาณีหิสัมปันนังพุทธังสัมมานัมมามิหังทัวทัววิตาทัวมหาวิโรทัววันตัวมรมา โนทัววิตวาปานินางปาปังทัวจะเกลสังนมามีหางบาปยมาปนสัตตานังพยังหาเปตินายกพระเวสัพเทอติกันตัวปยาสันตังนมามีหางบาคติตัวเยนสัตคำมัวกตัญญาเนนปานินางปัญหานิยังวรธรรมมังขันหาเป็นตั นมามีหังวาวาดิตังตัมมังวานโมขายภิกขุนังวาสิตังปวเรธรรมิวานหานังนมามีหังติ ตินโนโยสัพพาปาปีหิตินโนสัพพาปฏิทิตัวติเรนิพานสังขาเตติกายานังนมามีหัง नमो मे पुटते Thank you.

ฉันเหนื่อยนะเธออยู่ฉันเหนื่อยอยู่ความรู้สึกนั้นที่มันอยู่อย่างนั้นก็ไม่มาอยู่ฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักเธออย่างสุดหัวใจความรู้สึกนั้นที่มันอยู่อย่างนั้นก็ไม่มาอยู่

ยิงันเทนะโลกิกาใจยะตาพรัมมาสัมนาม่เหติโลโยนิสุตตะกิริมันโตอัญญมาสัตตะปาติมันโตสารยเตโยมุโกจัญญังโมกิมันเทตะโลกิกาใจยะตาติสัมนามเหติโลโยนิ อยยเทวเท

ใจยังรักษาสักครั้งคนหน้ามาเห็นที่นอนเป็นตัวตัวที่ยาตัวเล็กอายานามันจิวัตตโลเยวันสวังวิจโยโหอิตยานเลยมันตะเลอปราชิกปัน

ตาวันโต